kudu bisa mengkono letek mini? penemban durno apa apa letek mini apa wong ayu apa apa bareng aku nompo kang dadi semyu kaya dene ternyu rasane pak mikir kudu ya pun kakang bisa mondong marang dia letek mini mengkono wong ayu kula perlu badhe ngaturi prisa estonipun dinten menika kula sampun wonten ing saged batang seselukanipun ateges kula sampun winengku dening sipating priya lho lho priya sapa eh? ingin wonten pengkeran menika penemban Sinari totat kalau semono sang topo tumengo Prisa yen to ingkang lenggah jajar marang Dewi Rukmini wujude gandarwa gedene sak gunung anakane. Kepireng panggerenge kasorotan niktrane Sang Topo Begawan Durna saenggo plak kami doro. Oi la la la. aduh aduh kagol kagol Oh, nasib kok koyong ini, nasib kok koyong ini. Kalah karo wong wong aduh. Oh, ini bojo letek mini, wai kok mana koyong mengkini rasanya, aduh, aduh, aduh, aduh. Lu kakang durno, wong manten kok ngoplok-ngoplok kaya kau tenang. Kayak apa? Dodi Juni, keterawasan. Angger, Angger Mandura. Terus pundi, Pan? Kecaton wonten durat moko ingin kami purun gandeng dateng calon pertimbangan kula diajeng letek mini. Durat moko sinten? Wujudipun gendruwo agripun boten limrah. Kula dipun pandeng merinding sedaya aduh aduh aduh mati aku aduh. Ah, aduh, kartu penduduk kare. Aduh, aduh. Das punding, Ger. Mon, wonten apa? Kurawa diundhawi. Sintri manjing wonten salbering taman kuputren tanpa tali Labrak. Eh, Kurawa kruyuken maring aku. Eh, kuyuk. otro. Risange suranggung karo mangsa ing runanggono. U uh. ana buta gedene selawan-lawan iya dasar nyoto kowe sapa takon karo aku diktya jajalanak kowe wong estina ya aku tirtanata minggato sangka taman keputren kowe kumawani dusta marang rukmini iso ngalake karo aku tak ulung akhir woi kendarat kulumu Wah, yeah. Wah. lan Kurawa ingkang tanpa wilangan ngepung Gandarwa. Saknalika katrajang pengamuke Sang Dewi Krama, akeh para wadya bala kura kang mlayu salang tunjang rebut dujung. Arit nandang sakit ageng nandang tatu. Ana ingkang kepidak, ana ingkang kesampar, ana kang ketendang. Pating glembur, pating jerisawet. Eh, kosong. Eh, kosong. Eh,

Melayu kanca Melayu Melayu Melayu eh buta ngamuk buto ah, keparat ora patut mon wonten apa nggir lari-lari ngestina bibar lokipun gandarwa ingkang wonten taman keputren ngamuk aduh yung yung ini kok ya isa-isane temen Rukmini njur kepencut karo buto niku wae gek kena daya pengasihan apa ing atase buta niku dudu traing manungsa umum Kurawa. Lho, lho. Kepiye, Nger? Mboten wantun, Man. Melajar, Man. Mundur, mundur, mundur, mundur. Bocang Ngastina kuwi kebangetan. Angger muni mundur ngono wis. Padha pating brengok suarane. Ning gumun kula niku sing nyekel bedil kok ya ora gelem nyekel pedang. Sing nyekel pistol kok wis ora gelem nyekel gegaman liyane. ya patok bangkrum ya ming apa kewajibane kuwi saya anggel muni prei ngono ya tanpa ewel-ewel nyumanggan kutoran mingat kelandang ngono lawan-lawan iya dasar nyoto aku dik tiyo jajalanek kowe bolot iyo kowe minggaso ojo nganti ngeridu paman durno bakal polo kromo ora bakal kelakona kuncat songko kene yang durung tekaning pati pisah karo rukmini bareng huncatinya gelandang ini kolo Gagang Kakang Yai Seno. Bule Kakang Gopo. Dimas wis tumeka ing Kumbina. Yo. Aku dipercaya supaya aku mbuktekke temanten. Durna bapakku karo Rukmini adiku. Paman Durna ora bakal kelakon bisa palakrama yen to buta ing ngonong taman ora tekani mati. Awit sumurupa yen Rukmini wektu iki kaya dene pineksa kudu ngladeni karo wujuding Gandarwa. Inggih mongko Kurawa kabeh bubar tan ana kang padha wani apa maneh pun kakang. Tak rewangi nyekel pusaka nenggolo tak rajah nenggolo diadani pingget wae ora. Keparat endah-endah setan alasan ora aturan. Dimas, pun kakang jalu bantu. Yen pancen cilik bisa nglungakake buta gedhe bisa mateni. paman Durna bisa enggal didhawuh pakastromiya kinarya lantaran kumpling para kadang bakal kembul bujana idak-idake. Eh. Wirata Kati Wisraya Tiung nyoma wingis wingis unik troler surya kembar Uto ketinis sak gunung anaan weh iyo dasar nyoto aku jajalana kowe Sopo, werku doro kowe minggato jana ngono gelem lunga bareng karo Rukmini ora semingkir udet-udet kupu Pancanaka Panggaw tak tandingi Kyatot aja kelayatan iki dikerubut karo mangke kula padha le guru kuwerku doro purnanku gatut koco wae kerengan kecipuan kaya mengkono aduh dadi sungsang bono bali sopo ini wajib tak pintu bisa nyekal durat moko idruhun ora patut ini piano. Lek kepenak larase. Wong me ngomong kan nyuwun prisa sidapa ora kok ya ditembangke. Sampun dugi ing kumbina temtu mboten. Nek sida njur ngapa nek ora njur ngapa? Lho nek sida rak ya njur ndelok manten ngono. Layone panjang dasare sida kra yo gak cekat-cekat ngono. Karepe Petro ki gak ndang rampung, gak ganti haluang. Ora miliar ganti haluang wae to kowe ki ora. Wong ngono mbok sing sabar to, Gong. Sabar, sabar. Ora rasake mumete sirahku. Wis jajal wis coba digambarake. Ayo. Ha mlaku do ing kono do ing kene saka ngomah tekan kene agek aku dipakani karo bojoku aku aku ora memangan wis kepiye rasane ah iya mbok nengke ra mung bagong kok dirasak-rasakake pun gak ditilik ya gak rampung gak wis yen miturut kabar kaya durung cetha pekabaran yen tak rungokake temanten kaya wis tumeka ing kumbina nanging mbuh bisa palakrama mbuh ora rekarekane durna wis sing ora wis tuwa wis rekoreko wae dadak sira ngarang yo tuwa karak umure kok yo makane munggu ngrasaning pamikire Durna isih sak jajar karo Kyai Nom Yoga. Ah iya. Wis ora ilang iling kapal ngono. Tenan rambut dina kacok apik. Durna ki pancen dek nom-nomane lumayan. Agak tuane upama ora ompong. Bagus kok kaya. Ah, kaya isa ngiling-ngiling ga nuntu sinar total kosmono ingin kepelajar kapi ada menoto mandru aduh hatiku bermati Rai Permadi kula Koko Prabu tumeka ing Kumbina inggih lha kok ora sowan mangke mendak dipun dukani awit yen kula sowan dipun kinten yen badhe nggegeraken para kenya mulane sampeyan nek dong tindak jagong apa tindak kumpulan iku apike niku raine dorek-orek men ketok elek ngono di elek eleke dasare bagus ya bagus arepa bagong mek apen panjen raine ra rata ya elek ayo ben sing pokok ki rak wong eh ayo ngerti ya yai wektu iki kraton kumbino dadi sungsang bono balik Taman Keputren dadi busa basih. Kumbina dadi sungsang bono basih. Sungsang bono basih ki apa? Lah sebabipun menapa? Ngerti yen Adi Murukmini wektu iki malah tresno ngladeni buta. Kumawani dusta marang Adi Murukmini saenggo wis padha antep-antepan. Buta ditundung minggat ora gelem kerubut Kurawa bubar kabeh. Perjurit kumbina mawut-mawut. Waduh. Juku ana, Gong. Tawadane ngetas. Bane tuku. Wong mawut-mawut ing perjurit kok njur diwadahi ngetas. sudoro damu yai seno keponamu gatut kocora kuat ora bisa kuagan tanding buto yai pun kakang minto senjoto pitulung pun kakang pinto sroyo marang siadi mugo-mugo jawoto malangake cekelen buto iki cilik bandanen gede patenono lah kok penjeningan kok pita doskan kengrayi wong doro seno mon kalah doro gatut kocok kelindih panjenengan ora sago aku mah Aku percaya kelingan jaman babat alas merentani sing bisa ngentasi gawe adikku PERMATI Oh, eh. mpun gedhe kapercayane ngoten, samu barang lir bisa mandilan orane ming gumantung saka dasaring kapercayan. Ayo to, Ring. Ayo. Nek percaya ya sing ngono cara mandi. Inggih. ngestokaken dawuh saga yai saga manjing onong taman keputren buta cekelen di sediko. sapa takon karo aku permadi kowe sapa jajal anak manuto tak cekel weh untal malang Good ngertos panjenengan Pancakara kalian buton. Wah. Lah kula toto tata Nganti sarung kula udar. Klambine lalu dilerekake. Ampun mangayoni sing kaning nggo kekuatan. Panjenengan kula aturi nggunakake kebatinan caranipun kruwat kamurkaning jajalan ngaten. Iya. Pun nganggu anak-anak. Mboten anak kula men doprei. Are ngasuh aku. Sinarto tat kula semono Bambang Permadi manjing peperangan angginaken daya panguasaning Batos ngruwat daya panguasaning Tiwikrama. Ilang sipate Tiwikrama Badaraden Narayana. No wingi tegelar nyekel pun kakang yai aduh petro nun jebul kang mas noroyono e eh, e eh, e eh, e reko reko wae mbok yo bisa pun kakang ayo mono yodi awit pun kakang wis kebaju tresno karo diajeng rukmini yen to si adi tegel marang pun kakang moroto gagi pun kakang patenono bareng karo adiku rukmini ngiyen saged dialingi kandhanana petruk supaya bisa ngayomi aku nggih sesuk yen kowe nyolong sak mangsa-mangsa ya tak ayomi mongko le nyolong kerep sampean aku nyolong dayomi banjur <laughs> dadakan ora sak menika Kang Mas kula manjing wonten ing kancing gelung mengkono yai inggih Cinarto Raden Narayana Twin Rukmini manjing wonten Kancing Gelung. Muja sumping kalih kasih dikara salah gedaden dadi Narayana Twin Rat Dewi Rukmini kang dadi bandan. Gwin Koko Prabu Manduro dicao si preso karben iki kang kinarya bukti pujanku niku wae sing dinggi muja napa sumpingku petro oh nggih gong sinuwun karo wong agung manduro mantene kon rene durna mm, nggih mangke kula kene mriki sing bisa nyekel inggih kula sumanggaken Rama. Durna, kula iki kepiye? Narayana karo Rukmini wis kecekel, jebul malinge malah keponaku dipun kula nyuwun pun pecahi, pun pecahi. Kedah pun pecahi. Yen mengkono prayoga di pasrahke marang pendhita Durna aku ora tegel nyawang keponaku, wis mongso bodho. Lajeng kersanipun paman kados pundi dipicis ana ngalun alon ben keroyok wong istina, Inggih. tepat kala semana wis kaboyong ana ngalun-alun rinangket wonten ngandhaping mandiru den kroyok dening para kawruh njagi Raden Sencaki bubar maut prajurit Gustina ayo ayo ayo kandhek-kandhek kutuk manyar-manyar Permadi kula Narayana Ardip kruyok wong cita sing njaga masen caki dekem ana ngisoring ngisoring wit gedhe lajeng kersanipun kados puni aku njaluk Narayana kutuk pateni inggih panjenenganipun sampun pitados kalian kula wis kacandhak Raden Permadi lebur papan tanpa dadi yen pancen mati, aku wis lega ora dadi manten karo kmini ra apa-apa. Kanti dina sesuk aku gelekno ya. Dina iki aku tak bali ana Gustina, dicuni. Kula Kakang Durna sida wurung. Nang mboten menapa tenang, tenang ora apa-apa. Kurawa dijak bali dicuni. Eh, sendika monggo kok dilakoni. Lah kok dadi kowe tegel karo Kakang Munarayana? Estonipun menika namung kujan kula yen Kang Mas Narayana tuwin diajeng rukmini wonten Kancing Gelu. Oh, lha panjeni mengkono. Bolo Dewa kepiye? Kula nyuwun supados pun resmekaken. Saged mboten saged kedadados daup astrolumiatipun Yayi Narayana. Oh, yen mengkono wis mangsa bodho. Sena apa prajurit-prajurit saka Mancanegara kang ngepung ing kraton Undura sampak Iki sapa? Werbudara kuwi sapa? Takon karo aku Prabu. Sosrambara yen takon karo aku aku Prabu Dasa Kumara. Tak jaluk Rukmini. cali sikil bubaring para wadya bala persasat kaya gabah tindri Yayi Seno Bule kakang gopo Wis bisa toto titi tentrem Ayo nggal podo kumpul setinggil binaturoto Yayi Ambuja Krama dawuhe Astromiat adiku Narayana lan Rukmini ya tak